vama koji se razboli ili ga glavobolja muči, neka se postom ili milostinjom إلي اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقطة من لساني يفقه قولي ثم ما بعد Mi ćemo nastaviti inšalahu sa našim predavanjima i zadnje o čemu smo govorili bio je hađ. Nakon što smo napravili pauzu, koliko? Dva mjeseca, svila dva mjeseca ili manje? Manje znači nešto dva mjeseca, mjesec i po dana. Vraćamo se nazad moleći će te Barak i teala da nas pouči našoj vjeri i da znanje koje učimo bude samo radi njega i njegovog zadovoljstva i da bude dokazom nama, a ne protiv nas. Jer, braćo moja, stjecanje šerijatskog znanja, pored toga što je velika obaveza, to i čast. Tako mi Allaha nema ljepše i nema časnije misije i zadaće od učenja Allahove vjere i nakon toga pozivanja ljudi njoj. Ne može biti ništa ljepše. I zato je odlika znanja iznad odlike dobrovoljnog ibadeta. Ne može dobrovoljni namaz biti kao, ne može duha namaz i ne može namaz cijele večeri. U Bejtul Haramu, na seđdi da plačeš cijelu noć od jacije do sabaha, ne može biti kao učenje Allahove vjere. Nikako. Ne može biti kao stjecanje znanja. Ništa se ne može porediti sa učenjem, jer je znanje izvor svega. I sve od zla što danas ima pri muslimanima, rezultat toga ili osnovni razlog tome jeste džahl neznanje, koje ljudi nose pri sebi. Bidati, širkovi, e, suprotnosti šarijetu e, nerad po šarijetu držanja za vjeru, griješenje, sve šta je razlog? Džahil. Zašto ljudi griješe? Zašto ljudi kažu, ko zna da li, ima su, pitanje da li ima sudnji dan, ko se vratio? Zašto? Zato što ne znaju, nisu ubijeđeni. Zato se najviše Allaha boje od njegovih robova učeni koji ga najviše jer ko zna men kane billahi a'raf kane lillahi Ko Allaha najviše poznaje, najviše, ko najviše ga poznaje, najviše ga zboja, prije toga je ajet svakako i nema jahša Allahe min ibadi ili onema. I ajet je priči da se spomene nego jeli, stih poezije, a to je Allaha se boje od njegovih robova, oni koji su najučeni. I braćo, ne može čovjek imati pravu bogobojaznost osim poznavanjem stvoritelja za u protivnom je bogobojaznost iz emocija. Namaz, klanjaš lijepo iza imama, noći namaz, imam ima lijep glas i ti plačeš. No međutim da čuješ te ajete od čovjeka koji ima, nema lijep glas, nikada nećeš zaplakati. Pa tebe je rasplakao lijep glas, a nije te rasplaka, niste rasplakali ove riječi i svatanje tih riječi i poruke koje nose. to je velika razlika. Tu je velika. To je suštinska razlika između onoga koji poznaje i onoga koji ne poznaje između Abida i Alima. Mi smo zadnji put govorili i došli smo do poglavlja El hađu anil, ađiz za osobu koja ne može obaviti hađ kako mi kažemo bedel jel bedel arapskom, znači zamjena. Ko bude u mogućnosti da obavi hađ, potom bude spriječen, znači da ga obavi, bilo da se radi o bolesti ili drugom razlogu zbog koga ne može otići na hađ, a ne očekuje se da bi mogao ozdraviti jednoga dana. A bolio takve bolesti od koje šta? Najvjerovatnije ili po svim procenama neće ozdraviti. Dužan je znači da nekome ponudi, odnosno da obezbedi sebi zamjenu za hađ, neko obavi hađ za njega. I to će se uraditi iz njegovog imetka. Znači iz svoga imetka će to plati, a ako preseli, to se radi isto iz njegovog imetka. Došao od Isu ibn Abbas, koga bliže Buhari i Muslim, da je jedna žena iz Hathama, al Hathamije, je li došla je kod poslanika, sa osrame i kaže mu, Ja Rasulullah, inne faridat al hađi edreket ebi šejhan kebiran, la istatiju en jethbute ala rahile, efe huđe anhu, kale naam. Kaže, Allahov poslaniće, mog babu je zatekla obaveza hađa, a on je već oronuo čovjek, star. Ne može sjediti na, na jahalici. A, ne može sjet na jahalici. Hoću li ja, kaže, obaviti hađ za njega? Kaže, da. Obavi hađ za njega. Pa je ovo znači jasno da se može obaviti hađ za, osobu koja nije u stanju da to učini. U drugoj predaji poslanik sam sam upitao u ženu, kaže da tvoj babo ima dug, bili ga vratila za njega? Kaže, bi Allah poslaniče. Kaže, Allahov je dug preči da se, da se vrati. I ovo bilježi isto također imam Buharija i Nesa i drugi. I ovo je stav džumhura uleme, osim malikijskih pravnika, znači. Ako se obavi za čovjeka hađ, koji je obolio od bolesti koja teško prolazi, znači bolest koja ne očekiva, se, ne očekiva da će čovjek ozdraviti od te bolesti, pa nakon toga ozdravi. A, A već neko obavio za njega šta? Hađ. Da li je dužan da ponovo obavi hađ? Tu se ulema razilazi. Tu Lema ima dva mišljenja. Naravno dva. Prvo je da je dužan, a drugo da nije. Ispravno je mišljenje da nije dužan obaviti po drugi put Jer kada je obavljen hađ za njega u tom stanju, kada je obavio bedel za njega hađ, je li njegov hađ bio ispravan? Jest. Znači gotovo, ispravan je hađ. Nakon toga, ovo isto kao čovjek koji šta? obavi namaz timumu. Pa mu onda neko donese pet litara vode. Mora li ga ponoviti? Isto razilaženje kod oleme. Jedni kažu mora, drugi kažu šta? Ne mora. Ispravno je da ne mora, jer on kada je obavio hađ u tom stanju, ha, namaz bio ispravan. Tako je hađ bio ispravan. To što je nakon toga promijenio sal to je druga stvar. Tako da je ispravno znači da ne mora ponovo obaviti, jer je poslanik sa osanima rekao ovoj ženi, hoće obaviti za babu, hađ kaže obavi, ali postoje mogućnost da babu ozdravi. Molim? Kako nije postala mogućnost? Nije ozdravi, oženi se u 70. i 80. godini, dobije dijete. Pa Zato se ne dešava to. Znači, može, može se desiti da čovjek šta? Da ozdravi. Može se desiti. Pa poslanik sa osaname ovdje nije rekao obavi, no međutim, ako šta, desi se da ozdravi, ponovi. Ne, nego je rekao da može, a nije ukazao da treba ponovo šta obaviti. U redu. Kada je obavio prvi put hađ neko za njega, kazali smo da mu je hađ šta? i Je li on obavio hađ? Jeste. Ozdravio je, jel u redu? I sada ga obavezujemo čime? Novim hađem. Ta nova obaveza nam treba šta? Dokaz. Jel jasno? Treba nam dokaz. Ako hoćemo da ga drugi put obavežemo, a dokaza nema. Da imamo ovdje dokaz da je rekao poslanik slav obavi, no međutim ako ozdravi mora još jedan Kao što je došlo za ovaj dijete koje obavi hađ, obavi hađ, međutim šta kada odraste, obavi ga ponovo. Znači kada obavi hađ, nemamo više argumenta kojim ga obavezujemo da drugi put obavi šta? Drugi hađ. I tu onda stajemo. Jer da bi obavezali moramo imati dokaz. I ovo je stav hambelijskih učenjaka, učenjaka Haka ibn Rahavaja ibn Hazma i drugi uleme. Dok kaže imame Buhanife i Šafija, Ibn Munzir je svakako šafijski pravnika, da mora obaviti po drugi hađ obavezno. I oni to dokazuju, kažu, budući da je ozdravio, ukazuje da nije njegova bolest bila šta? Ne izlečiva, nije bila trajna, dok je ozdravio. No međutim, to se ne zna. Zato čovjek ne treba žuriti. Zato čovjek ne treba žuriti. Ako ne može bolestan, ne može jedne godine, druge, znači procjena zna se otprilike naša danas savremena medicina lahko to procjeni, znači i vidi se na osnovu drugih osoba koje boluju slične, slične bole, znači ne treba žuriti, pa kada čovjek vidi da nije u stanju da obavi, e onda ima pravo da nekoga obaveže da obavi hađ za njega. A kada bi preselio i da neko obavi hađ za njega, nakon toga opet ne smeta. Opet ne smeta. Tako da je jače mišljenje da nije dužan ponoviti hađ. Kada umre čovjek, a nije obavio hađ, iz njegovog imetka će se obaviti, znači hađ. Obavit će se hađ iz njegovog imetka. Svejedno oporučio to ili ne oporučio. Znači, bilo da je jedno ili drugo, dužnost je da se obavi za njega šta? Hađ. Čovjek koji obavlja hađ, da li prvo treba da je obavio hađ za sebe? Čovjek koji obavio, obavlja za drugog hađ, ne mora biti da je obavio hađ prvo za sebe. Znači može ići za drugog na hađ, a da nije šta za sebe obavio nikako hađa. To je stav imama Ebu Hanife i Malika. Ebu Hanife i Malik kažu možeš na hađ ići za drugoga i ne moraš Znači prije toga prethodno obaviti hađ za sebe. A ispravno je mišljenje koje zastupaju šafijski i hambelijski učenjaci i zastupa ga Ibn Abbas i nema od ashaba koji je kazao suprotno tome. Ovdje je osnovu zabuni kada kažemo može čovjek ići pa nakon toga kažemo suprotno. Jel u redu? To je način u izlaganju. Kažemo dozvoljeno je to da se ovdje da se obavi po mišljenju koga? Evo Hanife i Malika, no međutim ne mora znaš da je to šta preferirajuće Mišljenje. Uvijek se znači treba saslušati govor šta? Do kraja. Ne bi sada neko čuo da se može i iziđe polje. I mi nakon toga kažemo, jeli, kao što se dešavalo. Dešavalo se, znači, čak i ashabima da čuje pola hadisa. Pa ga prenese, pa drugi ga poprave. Dobro. Kod imama Ahmed, u Hamelijskoj pravnoj školi Šafijskoj, i kod Ibn Abbasa i ne zna se da neko da sahaba kazao suprotno kažu mora se prvo obaviti hađ mora prvo obaviti hađ čovjek koji je bedel i nakon toga ide za nekoga drugog na hađ obavlja znači za nekoga drugog hađ i to dokazuju hadisom u kome je poslanik sa osrme čuo jednog čovjeka čuo jednog čovjeka da kaže lebejke an šubrume odazivam se u ime ili za moga za šubrumu. Kaže, a ti je šubrume? Pa je rekao, ili mu je rekao da mu je brat ili bližnji neko. Pa je rekao poslanik, sam jesi obavio hač za sebe? Kaže, nisam. Kaže, prvo obavi hač za sebe, pa onda za šubrumu. Pa je ovo jasno da ne može se ići na hađ osim, jel kao bedel, osim ako je prethodno čovjek obavio hađ za sebe. međutim, ovaj hadis, oko njega je razilaženje među lemom, da li je vjerodostojan ili nije. Šeh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim, neki su mu prigovarali, onda se razilaženje vodi među lemom, je li ovaj, ovaj hadis seže do poslanika sa osrme ili je jesu reći ashaba da je ashab to kazao je sve razilaženje među islamskim učenjacima ali postoje predaje e, koje znači ukazuju da je, da su ovo znači da je ovo hadis ovaj e, da bi mogao biti vjerodostojan postoje učenjaci koji su ga ovjerodostojili tako da je najbolje znači da čovjek obavi hađ šta? Prvo za sebe, pa onda kao zamjena. No međutim, ako bi obavio kao zamjena, pa išao za sebe, znači nije to mišljenje šta? Baltil, nije iznimno, nije nešto što ne postoji u da se čudiš da kažeš ko ti je to dao fetvu. Znači to postoji, no međutim da čovjek uradi ono što je sigurnije i preče, jel, da ne bi obavio hađ, pa nema ni on hađa, ni onaj za koga je obavljao, nego prethodno treba obaviti za sebe, za sebe hađ. I ne tam čovjek ako ode za drugog da obavlja hađa nije za sebe obavlja hađa. Ko ti može biti preći od tebe samog? Ne može ti niko biti preći. Prvo si dužan obaviti za sebe i onda nakon toga obavljaj za djedu, za nenu, za babu, za majku, nije bito za koga već ko je ostao, ali čovjek prvo da obavi hađ, da obavi hađ za sebe. I tu ima s riječi poslanika, sa samo hadisu koji je došao kod muslima, kada je govorio o izdržavanju, kaže ibde binefsik. počinje od sebe samoga. Pa čovjek počinje od sebe samoga u svemu. Dobro, kako ćemo odgovoriti na hadis, ova žena kada je došla poslaniku sa al i pitala ga, moj babo nije obavio hađ, ili stariji čovjek, ne može obaviti hađ, moja stije na jahalici. Da li da obavim hađ za njega? Šta je rekao? Rekao je se obavila za sebe, je tako Adis? Nije, jel da? Nema tog rivajeta, nego kaže obavi. Nije pitao opće li šta obavila? Učenjaci koji kažu da ne treba, da nije uslov, dokazivaju to čime? Ovom predajom, kažu, ona je došla, pitala da bude bedel za svoga babu, on ju je dozvolio i nije ispitivao šta? Da li je obavio za sebe ili nije? No međutim, postoji mogućnost da je poslanik sa znao da je ta žena šta? Obavila hađ. Postoji mogućnost znači da je znao da je ta žena obavila hađ. Tako kaže Ibn Humam, poznati hanefijski učinak. I tako bi pomirili argument i jedne i druge. Što se tiče obavljanje dobrovoljnog hađa za drugu osobu, to je dozvoljeno Čak da je ta osoba u mogućnost da obavi šta? Hač. Tu nema razilaženja. Znači, babo može ići na hač, išao bi rado još jedan put na hač. Ti mu kažeš, babo, ja ću to bolje obaviti. Ja sam mlađi, lakše isto podnijeti. Plati men hadž i ja ću ići. Tebi svakako drago da ideš. I babo ti nikakve smetnje Da ti obaviš, znači, za njega hadž, Iako je on šta u mogućnosti, za razliku od hađa, islama. Hađa koji je šta? Fard vađib, taj hađ ne može obavljati osim ako je čovjek znači, u halu ili stanju da ne može obaviti ga iz ovoga ili onoga razloga. Jeli, mora biti svakako šerijetski razlog. I ovo je stav džumhura u Leme, ovaj, hanefijski, maliki i učenjaka, dok hanefije, dok kažu može, ali je mekru. Može, ali ima keraha. <clears throat> žena može obaviti hađ <clears throat> za drugu ženu. Po konsensusu islamskih učenjaka. Nema razilaženja da žena može obaviti hađ za drugu ženu. Prenosi Musa ibn Seleme da je žena došla kod poslanika sa i kaže Allah poslanić moja majka je preselila a nije obavila hađ mogu li obaviti za nju hađ pa je rekao poslanik sa možeš da tvoja majka ima dug prema nekome bili ga izmirila, kaže bi, kaže obavi za svoju majku dug. Kaže, odnosno, kada bi ona imala dug i ti ga podmirila, bi li bio podmiren dug? Kaže, bi Allah poslanič. Kaže, pa to ti je sa hađom i obavi hađ za nju. Ako bilježeni sa sve Ahmed i vjerozostanim lancem prenosilaca. A može žena isto obaviti hađi za muškarca kod imama četiri pravne škole. Znači nema ni tu spora, jer imamo prethodni adis koga? Žene iz Hatama koja je došla i pitala šta? Poslanik sam i kaže moj babo nije obavio Kaže obavio za Znači nema smetnje da obavi žena za muškarca, muškarac za ženu. Bila rodbinska veza, ne bila rodbinska veza, nikakve veze nema. Kogo znači da obavlja, to je preče, ovaj, kogo obavlja ispravno je, no međutim najpreći da obavi za roditelja je dijete bez sumnje ikakve. Ali koga da obavi, hađ je ispravan. Hađ iz haram i metka. Hađ iz haram i metka. Čovjek bavi se kamatom. Igra loto. U kladionicama spava. I dobije tamo nekakve velike pare. I nakon toga ode gore kod Rasima i uplati se za hađ. Jel u redu? I ode na Jel mu ispravan hađ? Hoće li ga Rasim vidjeti ponovo naredne godine ili neće? Razilaženje je među islamskim učenjacima. Razilaženje je među islamskim učenjacima. Znate ko je Rasim? Brković. Referent za hađ. Jeste, ko išao zna, ko ne zna, inšala će ga poznati. To je Asim znači on je referent glavni za hađ. Tu je raziloženje među islamskim učenjacima. Po mišljenju većine uleme, hađ takvog čovjeka je ispravan. Odnosno, da, hađ takvog čovjeka je ispravan. Nećemo kazati primljen. Ne kažemo šta? Ispravan jer Primljen je kod Allaha. A za to mi ne znamo. To čiji je hađ primljen, to niko ne zna ali je ispravan sa strane da ga ne moramo, e, ne obavezujemo ga ponovo da ga šta? Zato čovjek kad opavi namaz, kažemo namaz ti je ispravan, a ne kažemo šta? Primljen. Nego namaz ti je ispravan, jer ispravnost to mi kažemo, obavio si ruku, sržde, učio si, sve. No, međutim, može biti na sudnjem danu smotan poput pohabane, pohabanog otirača da ti bude bačeno lice kako je došlo u hadisu koji je daif. Ali je došlo od ashaba da je to u vjerovstvenim predajama Selefa da, da se tako govore. Mi ne znamo znači da li će biti primljen, ali je ispravan. Tako je čovjek koji obavi hađ iz imetka koji je haram, a, iz imetka koji je haram, njegov hađ je primljen. Molim? Ispravan. Njegov hađ je ispravan, a ne primljen. Allah zna da li je primljen. Dok kaže ima Ahmed nikako. Ima Ahmed kaže ne, njegov hađ je ne ispravan ispravan, mora ponovo šta obaviti hađ, jer je obavljen hađ iz prljavog imetka, a inna Allahe tajibun la jakbelu illa tajiba. Allah je lijep i ne prima osim lijepo, a to nije lijepo, kamata nije lijepa. Kamata da smrdi, vi biste morali pobjeći na Igman gore, ne biste mogli živjeti ovdje u Sarajevu nikako. Niti bilo gdje gdje ima kamate, a gdje je to gdje nema. Tako da hađ takvom čovjeku nije ispravan kod imama Ahmeda. I došao je, jedan hadis koji je kod Tabarani u srednjem mođu koji je daju u kome se spominje da čovjek koji uči telbiju da mu uzvišeni Allah ne prima i nije radi njegovoj telbi i spominje se tu kako da ti bude primljeno a tvoj, tvoja obskrba je haram i sve što nosiš sa zvom je haram kaže tvoj hađ je grije a nije nagrada pa bi bio hađ šta? Batil. No međutim, hadis je daif. Hadis je daif i ne može posložiti kao argument. Pa ispravno je da je hađ takvom čovjeku primljen. Da je hađ takvom čovjeku primljen. E, ispravno. I ispravno je. Da bude ispravno. I na primjer, čovjek ne mora biti samo šta, ne mora biti e, da je bavio s kamatom. Čovjek dođe iz Bihaća, krenu na hadž, i ovdje u Sarajevu dođe i ukrade, fiću. I krene kuda? Na hađ. Krenuje čime? Ukradenom jahalicom. Jel u redu? I dođe u Tursku, budemo hladno i ukrade od čovjeka kaput. I nastavi dalje put. Jel u redu? Znači to su sve stvari, sve pri sebi ima harama. Kao čovjek koji stane na namaz ima zlatni prste. Ili ima ukraden kaput. Ili došao i otjerao muslimana sa njegove zemlje. Došao Srbinu Banja Luci, otjerao muslimana iz Banja Luke i uzeo uzurpirao njegovu zemlju. I nakon toga Allah ga uputi u islam i dođe na tu zemlju i klanja. Ta zemlja je šta? Oteta, to je haram. Jer mu namaz ispravan? Isto pitanje. Isto pitanje. Imam Ahmed kaže ne. Ovi drugi učenci kažu šta? Da. Namaz je ispravan zato što on potpunio šartove, uvjete, sve. Ono. A to što si uzurpirao zemlju, ta zemlja je ona direktno vezana za namaz? Kaput je direktno vezan za namaz? Nije. Dok je, ovaj, eh, isto tako jahalica, haram i metak nije, jer nije se desio, znači, kod njega krnjavost u uvjetima čega? Ili šartovima, ili ruknovima čega? Hadža. Nego se desilo nečemu, nečemu što je šta? Dan čega? van znači samih tih obreda odnosno uvjeta e, ovaj hađ tako da je e, namaz je ovaj e, e je li takvog čovjeka ispravan no međutim Allahu teala alem ovaj kakva će nagrada biti šta će biti znači to je upitno tako da čovjek treba ići i naš narod je jeli, kada polazi na hađ šesto je odlazio pa mijenjao negdje pare jeli, kod brice ili ovaj, da, da mu budu pare halal da bi znači kažu to je sa rukama zarađeno jeli da bi ovdje otišao kod stolara negdje ili kod tesara možda bi bilo bolje e, mikati mikat mikate imamo vremenske imamo prostorne imamo dvije vrste mikata što se tiče vremenskih mikata to je mikat uh, u kome znači nije ispravan hadž nego na u to vrijeme. Znači ne može se hadž obaviti nego u to u to vrijeme. Kako kaže uzvišeni Allah te barake taala el hadžu ešrum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج Hadž je tačno u određenim znači ovaj mm, e, mjesecima znači propisan pa ko krene da obavlja hađ ili počne sa hađom, nema znači i nema griješenja i nema rasprava. Pa ovaj ajet je jasan da je hađ u određenim mjesecima. Nije hađ znači u aprilu. Može li se u aprilu obaviti hađ? Ha? Može, kad dođe do aprila. Kad dođe, ali hađ gdje? U Zul? to su glavni jeli, obredi. Iako oni mjeseci hađa su i mimo, i mimo Zulhidžeta. Pa nije dozvoljeno znači da čovjek prekorači ove granice, ome je to, ome je ta'adda hudud Allahi, Ako prekorači Allahove granice, on je sam sebi nasilje učinio. Pa ako čovjek nije ti hađ prije vremena, njegov hađ je neispravan. Njegov hađ je neispravan. I na to nam jasno je ukazuje spomenuti ajet. A mjeseci hađa, to su ovaj mjesec u kome se nalazimo, to je ševal i to je dhul Kade ili dhul qa'de, dozvoljeno jedno i drugo, i dhul hidje. nije hađe, nego dhul Ta tri mjeseca to su mjeseci čega? Hađa. To su mjeseci hađa. Možeš neko pisati, kako, kako, sad, kako je ševal mjesec hađa? Zna neko da pojasni. Ovdje se uradi u neki propis hađa, ali se mora na replatić. Tu si negdje. Na različiti način obavljanja hađa. Mora li biti priprema? Ako daleko čega se zapravo Danas se niko ne zaputi, za četiri sata se dole. Znate kako, braću? Misli se kada se kaže da su e, ovi mjesec hađa, kada bi čovjek sada prvog ševala krenuo na hađ. I obuče i hrame i dođe u Meku. Obavi šta? Umru. Skine i hrame on ostaje do hađskih dana, do osmog dana Zulhidžeta e, ili osmo, ili teruje, je teruje, o tome ćemo kad dođemo, ostaje on temetija I nakon toga nastavlja šta čime? Hadžem. Ne mora ponovo izlaziti van mikat, ništa. Znači, samo nakon toga nastavlja sa hađem Međutim, kada bi do 30. Ramazana, kada bi to uradio, ili 29. Ramazana, kada bi to uradio i izišao i došao u Meku i skinuo ihrame ne može nakon toga šta? Izaći na hač. Jer nije, nije, njegovi hrami nisu tu više validni. Zato su to mjesec čega? Hadža. Pa se može nakrenuti, na hađ se najranije može krenuti da imaš na ovaj način hađ kada? U ševalu. U ševalu. Dobro, prvu smo nesneću otklonili. Imamo druga nesneću, kako je to Zulhidže mjesec hađa cijeli. Da li je e, Zulhidže, odnosno po pitanju ovoga imamo tri mišljenja kod islamskih učenjaka kada je u pitanju je Imamo prvo mišljenje da je ševal i Zulhidže, e, ševal, Zulqeade i prvi deset dana Zulhidžeta da su to mjeseci hađa. I da, to, da se smatra pod Ešrul hađa. I ovaj stav hanefijske i hambelijske pravne škole prenosio se Ibnu Mesauda, Ibnu, Ibnu Abasa, Ibnu, Omara i drugi. Drugo mišljenje je da je to ševal, Kajade i prvi devet dana. I to je stav učenjaka šafijske pravne škole. Jer kažu, ne može se desetog dana ništa uraditi. Prošlo te šta? Prošao te Arafat, nema ništa. I Treće mišljenje je da je to ševal i dhul i, dhul cijeli. I ovaj je stav Malika ibn Hazma i prenosi se od Omara i od Ibn Omara i od Ibn Abasa i drugi. Oni kažu, kada se kaže ešhurul hađ, da bi se reklo ešhur je množina riječ šehar, a to su mjeseci, to je množina riječ. Kada kaže se mjeseci u arapskom jeziku mora najmanje biti koliko da bila množina? Tri. Jer kod njima jednina, dvojina ima množina. Pa nije dvojina. Dvojina nije, nego je množina. Množina mora biti najmanje da bi bila, mora biti šta? Tri, tri puna. Pa kažu, bacanje kamenčića je od obreda hađa. A dešava se, je nakon Bajrama ili prije Bajrama? Nakon desetog dana Zulhidžeta. Dešava se 11. 12. ili tako i 13. Bace se kamenčići. Pa kažu to su obredi koji se čine znači mimo toga. Isto tako taof i fade dozvoljene da se uradi u Zulhidžetu bez razilaženja među lemom. Taof i fade. Znači da ga čovjek ostavi ne mora ga obaviti isti dan, ne mora dolaziti taj deseti dan. Govorit ćemo o tome kad budemo govorili o propisima uh, li fada ili taofu zijar ili taofu hađ to je sve isti naziv za jedan tavaf, a to je glavni, znači temeljni tavaf koji je rukn hađa. Pa se može obaviti u cijelom. Pa je ovo treće mišljenje najispravnije. No međutim, kada kažemo da je Zulhidža cijeli mjesec hađa, to ne znači da se svi obredi mogu činiti šta? U tom. I to imam šafe imao na umu kada je kazao šta? Samo do deveti dan još. Jer, jer koga prođe ta noć, nije ništa boravio na Arefatu, par ni najmanji jedan dio da boravi na Arefatu. vidjet ćemo što se to smatra najmanjim boravkom ovaj i da to ne mora znači biti boravak dug i da čovjek ne mora tu znati da je svjestan da boravi ne mora znači vidjet ćemo da, da li kada bi prošao avionom iza Arefata da li se i to računa samo je tome Ulema govorila braće u svakom slučaju ovaj a, koga bi prošao, znači taj Arefat nema hađa, tako kaže vam Šafija. Pa je to uzeo u obzir. Pa je razilaženje znači ovdje u smislu da kada se kaže znači da je cijeli Zulhidžet mjesec hađa, jeste znači da se neki od obreda mogu obavljati i poslije desetog dana čega? Zulhidžeta poslije Bajnama, a ne mora znaš da je to sve, ili moraš i prije toga imati nešto da se obavio da bi hađ bio primljen. Jesi. ovo mišljenje što se kaže da je deveti dan, to je to pobija ajet, kome uzvišeni Allah te vrtala kaže وَاَذَانُ je اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ je A يَوْمَ الْحَجِّ to je šta? To je ovaj Bajram, dan Bajrama, pa je nazvan da je to najveći, najveći hađu. To je kakav mikat? Vremenski to, je vremenski mikat, znači za hađ. To je ograničeno, znači vrijeme u kome se može šta obavljati? Hađ. Prije toga ne može biti hađ. Ne može čovjek nije hađ, može otići na umru. To je drugo, no međutim, da se obavlja hađ, da bude hađ u smislu, jeli, ovoga a, a, hađa, na ovakav način ne može. I nema poslije, li toga hađa, odnosno nema poslije dana refata, nema hađa. A imamo i prostorne mikate. To su mikati koje je šerijat odredio isto tako za ljude, znači koji krenu da odatle obave da odatle obave odnosno da zanijete i hrame s tog mjesta. Pa nije dozvoljeno čovjeku da prijeđe ili da prođe pored ovih mjesta, a da ne nijeti šta? I hrame. Mora, znači tu nijeti. Ne misli se na oblačenje i hrama, i hrami se mogu obući u Štokholmu. To nije sporno. To nije sporno da se i, i, hrami obuku negdje na drugom mjestu. No međutim, nijet mora biti na mjestu gdje ga je šerijat propisao. I zato je u arapskom kada se kaže ahreme juhrimu, jeli hram, ljudi misle hram je obučen bijelo ovaj, ja sam jedne prilike bio u Istanbulu, ili sam bio u Amanu, u Amanu, na aerodromu, tako smo sa hađijama i sada obukli su ljudi hrame, mi idemo, mirišemo ljude. Pa to su ljudi koji su bilo osudili. Pa to je haram, morate nakon toga se iskopljivati, pa vi ste to... Pa mi nismo nijetili, mi obukli smo samo bijelo platno, ništa više od toga. Nakon nijeta postaješ muhrim. Tada si ti čovjek koji imaš hrame. I tada se na tebe odnose znači, ovaj stvari koje su zabranjene ili dozvoljene, odnosno koje je zabranjene da se čine. Pa je, pouka je u nijetu, a nije pouka u čemu? U bilom platu kad ne bi nikako obukao i zanijetio, možeš proći. Jel, s tim što bi morao čovjek, ili da, iskupi se. Ali, znači, nijet je taj bez koga ne vrijedi, znači ne smije čovjek proći, ne smije ga proći, e, odnosno ne smije proći mikat bez nijeta. I ovi su mikati, ovaj, ograničeni sa određenih strana, pa je došlo da je mikat stanovnika Medine da je to Zulhulejfa što se danas zove Abar Ali Ali Bunari jeli? A, znači stanovnici Medine odatle to je samo 2, 3, 4 km znači izvan znači Medine kada se krene znači prema Meki odmah je blizu znači možda ima 5-6 km uglavnom tu je blizu pa ljudi često griješe kada idu avionom, znači ko leti sa ovoga dijela sjevernog, prolazi se iznad Medine. Lete avion iznad Medine, vidi se Medina i iznad kažu, posle Medine je šta? Mikat. I ljudi misle posle Medine avion brzinom kojom ide za par sekunda on preleti, ovaj, možda preleti za minutu cijelu Medinu, možda i ode do, ovaj, e, ili, za minutu možda ode do, do Mikata i tako ljudi ostanu bez Mikata odnosno nijete nakon mikata, što je pogrešno. Treba čovjek da se boji Allaha koliko može, ali bolje mu je da nijeti, znači, ranije ako sumnja. Pa je mikat stanovnika Zul, eh, Medine, Zul Huleifa. Mikat onih koji dolaze iz Egipta i koji dolaze iz Šama je Džuhfa. I koji dolaze svakako tamo sa one strane od Egipta. Alžir, Maroko, Španija, svi su znači, jeli, ovaj, kada idu kopno, a ako se leti vazdušno, to onda zavisi sa koje strane čovjek dolazi. Imamo e, ovaj, e, za stanovnike Nežda je Karnul Menazil i imamo za stanovnike Jemena je Jelemlem. To su znači mikati oko kojih nema razilaženja među islamskim učenjacima. Neki su bliži, neki su dalji. Ova je Zulhulejfa, Mikat, on je ponajdali od, on od, od, Mekke. Došlo je u hadisu Ibn Abbas da je poslanik s.a.v. rekao, odredio je poslanik s.a.v. kao Mikat, stanovnicima Medine Zulhulejfu i stanovnicima Šama Džuhfu i stanovnicima Nežda Karnu i stanovnicima Jemena Jelemlem. To je znači odredio. Kaže poslanik sallallahu hadisu, ovi mikati su za stanovnike ovih područja i svakoga ko prolazi pored njih. Pa ti si a, otišao da postiš strica među u Neđd. Pa dolaziš sa Neđda, Neđda, onda kad prolaziš pored čega? Kadul Menazila, tu ćeš na... Ili si otišao u Kairo da posjetiš tetku. Pa ćeš iz Kaira ići i naićeš na mikat koji se zove kako? El džuhfa. Jeste. I znači ne odnosi se samo na koga? Na nego kogod prolazi sa te strane. Znači obući će, odnosno nijeti će i rame na tom mjestu. A kaže dalje poslanik sa hadisu, a ko je bliže, a ko je bliže, on nijeti odakle? Svoje kuće. Bliže si, Znači, nećeš se vraćati nazad, nego bliže. Čak, kaže stanovnici meke iz meke, svoje kuće. Nećeš se, znači, vraćati gdje? Nazad na, na Mikat. Jer je to Mikat onima koji su van njega, van granica Mikata. A ti ako si bliže, šarijat je olakšao, pa ne moraš se, znači, ići ovaj, vraćati nazad, stanovnici meke iz meke, to je Allahova blago da daje šta kome, kome želi. Iako ćeš naći od stanovnika meke, mnogo njih koji žive po 40-50 godina u Mekki da nije obavio nikad hađ. Nažalost. Imamo peti mikat, a to je zato Irk i on je mikat stanovnika Šama. E, stanovnika Iraka, prosti. Mikat stanovnika Iraka. Oko ovoga se mikata razilazi ulema. Ko je odredio ovaj mikat? Je li ga odredio Omer? ili ga je odredio poslanik sallallahu sallam. Jer Omer radijallahu sallam kada je došao, kada je e, Kufa i Basra, kada su oslobođene, pitali su ga ljudi, šta ćemo mi Omere, odakle mi da idemo? Pa im je rekao, zatu irq, idite odatle. I to je došlo vjerodostojnoj, to je došlo vjerodostojnoj predaje od Omara radijallahu ta'ala anhu. Kažu, ako budemo htjeli ići na neko drugo mjesto će nam biti teško, pa je rekao zato irk. Tako je došlo kod Buhari u Sahiju. Međutim, došao je hadis Džabira kome se kaže da je poslanik sa odredio zato irk, jeli, stanovnicima Iraka. Ovaj hadis bilježi je davud i postoji razilaženje kod islamskih učenjaka da li su ovo riječi ipak ashaba, to jeste džabira ili abdillaha, ili su riječi poslanika sa i postoji razilaženje da li je hadis ispravan ili je šta neispravan i to postoji Znači, razilaženje je veliko među islamskim učenjacima. Šeh Albani je naveo skupinu verzija koje bi mogle pojačati jednu, jedna drugu i da ukažu znači da su ovo ipak riječi poslanika sallallahu Dobro, kako ćemo onda kazati sada šta je bilo sa Omerom? Kazat ćemo Omer nije znao za taj hadis, nije znao za mikat, no međutim Omerove riječi se poklopile čime? Sa hadisom. A koliko riječi se Omera poklopilo čime? Čak kažu ashabi, nikada Omer nije rekao smatram tako i tako, kažu da nije bilo tako. Hidžab je došao zbog Omera. Kaže, Allah poslaniče, kod tvojih žena ulaze svakakvi ljudi i, i pokorni, nepokorni i griješnici. Kaže, naredi, naredim da se pokriju. Pa uzvišen Allah objavio ajet hijab. I tako od Omera navode, čak imam sujuti i spominje da ima, koliko se sjećam, ovaj, da ima, eh, da li to spominje u knjizi Tarihul Hulefa, e, istorijat onih, onih vladara, to je prevedena je knjiga na naš jezik, ja mislim. Ovaj, ili u nekoj od svojih knjiga, znam da imam sujuti, to spominjao, kaže da je preko 20 ajeta da su došli, iako je to malo pretjerivanje, nije toliko, ali da je došlo znači da potvrdi Omerov šta? stav i u šarijatu znači spominju koliko je Omer znači e, potvrđen šir. Tako da nije znači to čudno da je Omer svojim ištihadom pogodio šta i, jedan mikat, to nije znači to nije sporno. To je znači mikat ovih stanovnika. No, međutim, ko prolazi sada, možda čovjek prolazi i nema nikako mikata između dva danas puteva, sa svih strana ima, jel tako? I ti prolaziš sada, nema nigdje mikata. Šta ćeš? Hvala Allahu, ni tu nam šarijet nije otežao. Nije te zadužio da moraš ići drugim putem da bi naišao na šta? Na propisani šarijatski mikat. Nego znači, ideš ovaj svojim putem i kada se približiš prvom mikatu, tebi najbližem, i budeš u njegovoj ravnini, po procjeni koju možeš procijeniti na osnovu onoga što imaš pri sebi karta, ne znam već šta čovjek može imati pri sebi od pomagala nakon toga šta? nijeti nijeti znači sa tog mjesta u protivnom smo zadužili znači ljude koji nemaju sa svoje strane mikata da idu šta? da idu sa druge strane a to bi bilo šarijatski ne opravdano odnosno bilo bi otežavanje ljudima i ljudi koji lete isto avionom ide se, ako se ide preko mikata, hajri bereket. Ako ne ideš preko mikata, gledaš koji ti mikat šta? Najbliži. I kada se, znači izavna i kada dođe čovjek između u ravninu sa tim mikatom, onda šta? Nije ti, znači, nije ti hađ. I neće, kao što rade mnogi ljudi, čekaju da avion sleti. Kažu, ja nije ti mu, to smo čuli od ljudi, kaže nije tim u džedi Odakle dolazi živio, dolazi iz Europe. Ali u džedi nije ti, kaže, tek nije tim na zemlji kada sle. To je pogrešno. Ko je to tebi rekao da ti nijetiš u džedi? Ti nijetiš, znači kada si, ovaj, nema veze što je čovjek, znači iznad mikata, to nije bitno, bitno je da nisi prešao to. Bilo da si u, autu, bilo da si u, ovaj, na devi, na jahalici, bilo da si u avionu, nije bitno, znači ne treba samo preći šta, taj, ne treba preći mikat. Ovo bi bilo znači vezano za mikate. Nakon toga nam dolazi hadis koji je poduži hadis ili najduži hadis kada je u pitanju hađ. I to je hadis Džabira ibn Abdillah. Jer Džabir ibn Abdillah je znači bio, on je bio specijalista kada je u pitanju hađ. Kako je bio Mugir ibn Šobe za potiranje po mestvama ili kako je bio Zaid ibn Haris e, kako je bio u Faraidu ili Alija kako je bio u Kadao, onome e, jeli, suđenju sporovima tako je znači Džabir bio e, za hađ i on nam je podrobno prenio hađ poslanika sa i to je znači u početak samih propisa jeli, o kojima ćemo mi inša Allah govoriti pa ćemo pročitati samo taj hađ u prijevodu znači iz prijevoda iz muslimove je zbirke Hadž je poduži i molim vas da, me saslušate jer ovaj hadis je osnova braća za hadžu. Kada se govori o hadžu, nemoguće je i nezaobilazno spomenuti ovaj hadis. Zato što je džabir prenio je znači hadis na najpotpuniji način kako je to došlo od poslanika sa osam. Pa kaže imam a, muslim u svome sahihu u poglavlju o poslanikom hađu, tako je poglavlje, iako braće moja znajte da ima muslim napisao sahih bez poglavlja ima muslim nije naslovio nikakva poglavlja. U Buharinom sahiju imaju poglavlja. Muslimov sahiju nema poglavlja, nego je poglavlja stavio imam neovi. nema poglavlja sahiju. I da Bog da je sahiju muslim ostao kao što ga je napisao autor. To bi bilo bolje bilo. Jer imam muslim je mogao staviti poglavlja kako niko drugi ne može. No međutim on ga ostavio bez poglavlja. Jel Kao Sahih Ibn Hibbana. Ibn Hibban je napisao Sahih da možeš u njemu naći hadis samo ga naučiš na pamet. Kad ga naučiš na pamet, ko ajet? Da tebi sad neko gdje se nalazi ajet? Uh, Omar salnak ila rahmetan ila alemin. Možda ćeš vrtiti. Vrtiš, ne možeš, jer ne znaš gdje je u kojoj suri. No, međutim, znam da je u suri, a, toj i toj, LMB-a, otvorim i nađem ajet. Jel u redu? Znači, kako se tako gleda za najda? Dobro. Allah ta'ala, ništa inša ta'ala nismo počeli sa hadisom, pa ćemo ovaj ćemo hadis nastaviti čitu u narednom druženju. Molim Allah te bar kada spuči našu vjeru. Allah te ala alam, sallallahu ala bina Muhammed, ala alaikum sabiježu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك